Jėzui gimus judėjos Betliejuje karaliaus erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo, kur yra gimusis žydų karalius. Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs karalius erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė, judėjos Betliejoje, nes pranašas yra parašęs, ir tu judo žemės Betliejau, anaip tol nesimenkiausias tarp žymiųjų judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tuomet Erodas lapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai jos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir siūsdamas į Betliejų tarė, keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Išklausę karaliaus išminčiai leidosi kelionin. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždė jie be galo džiaugiasi įžengė į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolė ant žemės jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo branginybių dėžutes ir davė jam dovanų – auksos, milkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitų kelių pasuko į savo kraštą. Išminčiams iškeliavus štai vėl pasirodo Juozapui sapne viešpaties angelas ir sako, kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad išsipildytų viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą. Iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Erodas pamatęs, kad jį išminčiai apvylė, baisiai įniršo ir pasiuntė išžudyti Betliejoje ir jo apylinkėje visus berniukus, dviejų metų ir jaunesnius, pagal laiką, kurį buvo patyręs iš išminčių. Tuomet išsipildė pranašo Jeremijo žodžiai. Pasigirdo šauksmas ramoje, garsios dėjonės ir aimanos. Tai Rachelė rauda savo vaikų ir niekas jau jos nepaguos, nes jų nebėra. Erodui mirus, štai viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako, Kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės. Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę. Išgirdęs, jog Archelajas valdo judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne nukeliavo į Galilėjos rytį ir apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų pranašų žodžiai. Jį vadins на